на першому поверсі. А ви не можете передати свій репортаж телефоном із птіліду? спитав ще Бушрон. Так, звичайно, я міг скористатися телефоном, але я хотів довести випробування до кінця. Або мене справді не підозрюють і лишають мені свободу пересування, у першу чергу машиною, або. Ви прибули сюди просто з редакції? продовжував невтомний Бушарон. Так, я вже вам про це казав. Я вийшов з редакції о чверть на другу. О 13.15. Ви що, подивилися на свій годинник? Так, я подивився на свій годинник. Промовив я, беручи всю відповідальність на себе. Припустімо, що це звичка спортсмена. А втім, годинник є і в гаражі, де стояла машина. Годинник показував чверть на другу. Щонайменше чотири чоловіки бачили, як я поїхав. А щойно ви нікого не застали у Жеральдіниної доньки. Ну, я вже казав вам про це. Немає нічого легшого, ніж піти і перевірити все самому. Чи можете ви пояснити, чому, залишивши машину е, перед мостом капітула, ви пішли додому алеєю Юзелі? Примха. Просто примха. Я дуже люблю ходити пішки. Але ж ви мусили поспішати, щоб устигнути написати репортаж. Я лише мовчки знизав плечима. Прокурор скоса дивився на мене, посмикуючи свої маленькі вусики. В його очах промайнув жаль. Цього чоловіка, схоже, глибоко засмучувало те, що у нього на очах порядна людина все далі вплутується в погану історію. Зрештою, що перешкоджало мені перейти міст капітула? Я чудово розумів думку моїх допитувачів. Теоретично ніщо не заважало мені швиденько повернутися додому після дому Жеральдіниної доньки, щоб убити свою квартирну господиню. Якщо я не пішов через міст капітула, то може саме тому, що поліцаї, які ще сиділи у тілі до, не побачили мене і не змогли вирахувати час між моєю появою і тією хвилиною, коли я повідомив їх про вбивство вдови Шарло. А якщо я вбив пані Шарло, то чому б мені заразом не задушити і Жеральдіну Летендар? Насправді подібна версія не могла витримати серйозного випробування. Я був певний, що мене швидко визнають непричетним до справи. Одне було ясно. Факт, що я йшов додому манівцями, становило для поліції маленьку таємницю перешкоду, через яку перечіпалося їхнє прагнення з'ясувати все до кінця. Інспектор Бушрон не міг не відзначити, що я теж не можу дати цьому переконливого пояснення. Та чи задовольнило б його будь-яке пояснення? Мене виводило із рівноваги, що час плине, і скоро сюди збіжиться цілий загін журналістів, які побачать мене в ролі підозрюваного. Хтось піднімався сходами. Виявилось судовий лікар. За ним не треба було далеко посилати лікар, що був у комісаріаті Крете, звідки він телефонував до Парижа з приводу першого злочину. Я бачу, мені доведеться лишитися тут на пансіоні, заявив він. Якщо так триватиме і далі, коротше, перед вами та сама робота, як і попередня. Є ще люди послідовні у своїх діях. Я сам запитав його про те, що мене понад усе цікавило. Докторе, коли настала смерть? Судовий лікар перевірив, чи в порядку його запинки.